كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Nama je ostalo još nekoliko detalja iz Musavog, ali islatu islam života. Između ostalog priča o kravi, kada im je Allah subhanahu wa ta'ala naredio pa kaže kada Musa reče svome narodu, Allah vam naredi da kravu, kažu da se ti sa nama izigravaš. Naime, u Musaovom narodu bio je bogat čovjek i nije imao svojih nasljednika, nego imao bratiće. A oni su očekivali i iščekivali kad će on umriti. Nisu mogli načekati kad će umriti. Pa ga je jedan od njih ubio a onda su ga, dakle, njegov leš odnijeli i bacili drugo, drugi narod. To ima, dakle, jedna mesela u fiku se ona, ona je, obrađuje i traži se ubica. Pa oni gdje je ubijen i nađen, izabere se 50 ljudi koji će se zaklijeti da ga ono ubili nisu niti neko od njihova naroda. Na primjer, u Vogošći koknu, nije, mi u Iljaš koknemo lopova i donesemo vama u Vogošće bacimo ga reci amin. Amin. Amin. I kažemo Bogošćancu. I bacimo dolju Bogošću, zelo se vidi kod vas. Čaršu. Kažemo dolju, ej, velika, velika čaršija, ne vere čaršijare da pofata od 50 niko. I kažemo, Bogošćan su ga ubili. A ubijen gdje je u? Milijašu. I onda ne zna se, ne zna se koga je ubio, jer obično je zločin i mjesto zločina, traži se gdje je mjesto zločina. E, u toj meseli, dakle, onda donosi uh, kadija, jel imam, vladar donosi, namjesnik donosi onaj odluku da se izvoji 50 ljudi koji će zaklinjati, da nisu ga ono ubili i da niko od mještana ga tu nije ubio. Pa Allah subhanahu wa ta'ala dadne ishod, dakle, iz toga. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا تتخذنا هزوا قال jesi ti sa nama, kaže Musa, šališ, ti sa nama izigravaš. Pogledajte kako su se postavili prema Musi alaihissalatu wasalam i prema Allahom subhanahu wa ta'ala naredbi. Da su shvatili da je to šta? Šala. Jer imate zločin koji se desio, nek ne šala i sad treba doći do rezultata, odnosno treba doći do toga ko, jel pronaći ko je ubica. Kaže Musa, ali sam to se nam, audu bila na kuna min al džahilin, kaže Allah se utječe da budemo od onih koji su neznalce. Ovdje se radi o čemu? O izigravanju. I počesto su šale izigravanje i svaka šala koja nije na mjestu, ona je izigravanje i laž. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže se šalio, šalio sa ashabima u istini. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom jednoj ženi, kaže je onaj tvoj kad čovjek što ima ono bilo oko očiju, kao on šta mu je bilo, kao niš, ništa svaki čovjek ima bilo oko očiju. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao se šalt, a šalio se sa istinom. Dakle nije ona govori neistinu. Ili kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jel kaže ona onaj tvoj što ima, kaže, dva uha jest, kaže, ima ovaj, od mu dva usta, svako ima dva uha i tako dalje. Međutim, ovo se radilo o propisu i Allah su na tali naredio šta će i kako će. Allah im Đelšana naredio zakolju bilo koju kravu. Bilo kako da skravu našli, matoru, mladu, juncu, ovu, ono, šarena, crna, bijel, nebitno kako, samo da se zaklali u radu što im je rečeno, zadovoljio se onaj pravda, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala tražio. Qalu dulana rabbaka yubayyin lana ma hi kaže, deti, kaže Musa, zamoli Allah, ne kaže kakva je. Čuj kakva je. Krava po krava. Kad znate jedan drugima govoriti kravo i volu, znači znaš kakva je krava. Dakle, svako zna kakva je krava. Jedino djeca izgrada kad odu u zološki vrt mora vidjeti kakva je krava, odu, vedu ih na selo. Možda on ne zna gdje čurlija, a svaka odrasla osoba zna kakva je krava. Kala innehu je hulu innaha bekaradun la, valid, la faridun vola bikrun navanu bejne dalik. Kaže, niti je stara, niti je mlada. Dakle, nije tele, niti je matura krava, nego je šta? Junica. Fefalu ma tu merun, uradite ono što vam je rečeno. Dakle, to ste nemojte više pitat. Nađete, kaže nešto, neku juncu i zakoljite je. Međutim, oni, dakle, kaže Allahom poslani sallallahu alaihi sallam, šed dufe šed od Allah alaihim, oni su kada je previše bili strogi kubaji prema sebi, pa im je Allah subhanahu ta'ala, onda sve više i više na živo otežavao situaciju. Qaru dule na rabbeke i ubejn Kaže, reci ti, zamuti svog gospodina, kakva je boja? Bilo koja. Svaka krava, jer većina krava imaju šta? Kako imate krava u društvu? Crno-bijele, crveno-bijele, zekulje i tako dalje. Međutim, Allah smanata njima postavlja, dakle, onaj, teško jedno pravilo kaže Innehu je kulu inneha bakaratun safraun faqi u leunuha tesurun nazirin. Ona je žustro ili žesto kod crvena krava, do te mjere je toliko crvena prepaljena boja da privlači pažnju oni koji je gledaju. Dakle, sve krava, krava, hajvan, hajvan, a lovu koju, koju pogledaš mora se u nju zagledati. Dakle, mora privući pažnju. Gdje ćemo naći takvu? Pa tražili ste, sad je tražite. Onda ste rekli, tražili ste, zahtijevan ste, hajde sad, nađite. Kalu dule na rabbeke i ubele na mahi. Reci kaže svom gospodane koji nam kaže, kakva je ona? Inne al bakara tešabe halejna, inne al bakara tešabe halejna, ojna inša Allahu, fa'ilu. Le Kaže, nema sve krave iste Neko nama kaže kakva je, a mi ćemo, kaže, ako Bog da, krenuti putem. Kaže sallallahu alejhi ve sellem da nisu rekli ako Bog da, Allah bi im postavio uslove da nikad ne bi našli. A pošto rekli inshallah, Allah im je na kraju olakšao. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها kaže Allah vam je rekao da je ona krava koja nije orala niti je pojila dakle niti je orala onaj zemlju niti je vozila onaj e, točak kojim se izlači voda iz rijeke. Dakle, nije se patila, ne napaćena. La šijete fiha, nema na njoj biljege nikakve. E sad treba naći crvenu, jarko crvenu, dakle, kravu koja nema biljege. A teško moraš naći kravu koja nema biljege. U najmanju ruku ima zvijezdu gdje na čelu ili gori ima nešto oko, oko rosenije. Ajde, ti znamo da je rosenije. Šta je jesenik zaklo, subhanallah. Znači. I nahranio ljudi. Allah vekvar, nek se se nadej, Kalu la ne džite bil hak. Kaže on njemu, e saske je došao sa istinom. Čuj, vi znate šta je istina. Otkud vi znate šta je istina? Ali kad su vidjeli da će sve više i više se postavljati uslovi, pa su ono rekli, mi ćemo inšala krenuti putem, mi ćemo to dakle, uraditi, nek se nama naredi. Allah subhanahu wa ta'ala je olakšao. Pa su onda rekli, kaže, e, la ne džite bil hak i fedabahuha u oma kjadu je falun. Zaklali su je, a nisu htjeli. U oma kjadu je falun, malo je falo da to ne uradi. Prvo što su otežavali, drugo što bi imala Allah ali takvu kravu nisu mogli naći bilo gdje, odnosno junicu, nego kod nekog momka koji je bio siromašan, a imao je nju. Kaže, pa im je nije htio prodati osim sa zlatom njene onaj, težine, a neki mu fesir i strčan kažu i deset puta više. Drugi kažu da su morali zlatom da napune njenu kožicu kad se ogulili, pa onda da mu dadnu tu protu vrijednost. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَارَيْتُمْ فِيهَا I kad ste nekoga, kaže, ubili, jednog od vas ste ubili, pa ste razišli فَدَارَيْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Allah će dati na vidjelo ono što vi krijete. فَقُلْ نَذْرِبُوهُ بَعْضِهَا Pa smo rekli, udarite ga sa jednim komadom kravi. Pa su onda oni, kojim ćemo? Bilo koji da se otkinu komad mjese, klepili ga, to što im je bilo naređeno, Allah bi ga oživio. Kažu pa su rekli, hoćemo bud, hoćemo onaj gore rozbrat, dakle iznad onaj plečki, hoćemo plečku, hoćemo kona vrata, pa su i tu otežavali. I onda su osjekli onaj dio krave, udarli ga i kaže, onaj stoji ovdje u hadisu, da je, kaže, duša mu se vratila i da je krklju, on se, dakle, taj brat zaklo. Kaže, krklju je odavde mu je glas izašao, rekao, ubio me je moj brat. Pa su, dota, pa su tako došli do istine o ubiju. To je ta priča o kravi i po tome je dobila sura al-Bekare, šta? ime al Bekare. Dakle, po, zbog ove krave. Druga priča koja se veže za Musa, a nama svima poznut, poznata iz Sure Kef, priča o Musau i Hidru, ali im salatu veselam. Iako se oko Hidra razilazi, dakle, islamski učenjaci mu fest razilaze ko je bio, šta je bio, to jest da li ili je bio dobar čovjek, ili je bio vjerovjesnik, ili je bio poslanik, ali najbolje, Allah najbolje zna, vjerovatno da je bio onaj dobar čovjek i učen, a da nije bio poslanikom. Naime, Musa alaih sallatu wasalam, Musa ibn Imran, je stao među Brnom Israil i rekao, ja, kaže, ne znam nikoga da je učeni od mene među vama. Pa ga je, kaže, Allah subhanu tala ukorio, što nije znanje, pripisao kome Allahu Đelešanu. Tada pa se kaže, Allah najbolje zna. Dakle, u svakoj situaciji kaže, Allah najbolje zna. To je onaj problem kod većine naš, danas, današnji ljudi. Kaže, imam ja mišljenje, imam ja stav. Nemaš ti pravo na mišljenje na stav. U šarijetu nemaš pravo, zato što je šarijet potpun, Allah ga Đelšanu potpunio, potpunio ga, dakle, sudjeta Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, i tebe niko ništa ne pita. Ti možeš samo kažeš gdje je moje mjesto u šarijetu, šta se odnosi, koji se propis na mene odnosi, kako ću ja postupiti. I onda će ti onaj koji je učen reći. Ili ko što je jedan objav neđe tamo na internetu, kaže, ja tvrde i šejhove da trebamo samo njih slijediti. Ne možete vi šejhove slijedite. Šejhove se ne slijedi. El hajlata emen fitnetehu. Živog ga se smutnje ne može sačuvati. Dakle, čovjek je živ i dok god je živ, može da padne u smutnju. Može da se izokrene, može da počne da lupeta, da donosi koje kakve fetve, može da se pokvari, može da uzbila da zglajza, može da ostavi ne uzbila izna, može svašta da desi insan. Ne slidiš ti šehove. Slidiš kuran, slidiš sunet. Ali nije mozak svih ljudi isti da shvati Kur'an i sunnet onako kako, obja, kako se objavlja pa shvataju Kur'an i Sunnet po svom nahođenju. Ja sam vama pričao priču problema jednog delegata na našem tamo kraju koji je imao problem sa onaj propisom takozvani ila lillevine i lune min nisajn terebusu erbata ešurin. Oni koji se odvoji svoji, od svojih žena kao ih čekivanja je četiri mjeseca. Helem ne se. I ovo dvoje se razvajali po četiri, po šest mjeseci, pa se opet spoje, pa se opet razvoji po četiri, pet, šest mjeseci, pa se opet spoje. I kaj mi smo sjeli? Ja pitam ko vi, ovaj jedan fizijatar, drugi geometar, treći koža, četiri, ja njim, ko vi si, jel? E mi, pa ko vi? Kaj, pa mi, o, naš, ovo društvo. Daj mi rekao imena, ja ako inspektor. <laughs> Daj mi imena. Kaj ta, ja zato što ih znam, taj, taj, rekao, ništa normalno, Allah. Ništa rekao, Boga mi normalno, gdje ćeš biti normalno? Kako ćete vi, Allah, mi smo na tala propisima, gdje se, ali harav, dakle, čast, ugled, gdje, propisi, dakle, to se kaje polni organi, odnos čovjeka, žene, brak, razvod, ovo, ono. Dakle, ne može tu svako. Dakle, i muftije kad pričaju o tome, boje se ljudi da ne zakinu nečiji hak, boje se toga ljudi. Pa saslušaju čovjeka, saslušaju ženu, saslušaju svidoke, saslušaju mirđi od njene strane, saslušaju mirđi od njegove strane. Dakle, da bi, da bi mogu zaključiti, ako je suđenje, dakle, ako je problem, bračni problem, kaj mi smo sjeli? Rekao, ja se Allahu odrećem i od vas, i od vaših petvi, i od njih dvoga, dakle, ja ništa sa vama zajedno. Pa šta smo pogriješili, rekao, niste ništa potrefili da ste ište potrefili i vi se svojim džehlom da ste potrefili, vi ste neznalci, dakle opet ste pogriješili. Dakle, ste ih potrefili propis, vi ste pogriješili. E, to je problem. Svako se za pripisuje Allah subhanahu wa ta'ala, nema sliđenja šehova, ni šehinica, nego se slidi Kur'an i sunet po shvatanju selefu lumeta, to jeste ashaba, radijallahu anhum, vardahum. Musa, alaih sallatu wasalam, držeći govor Benu Israilu, rekao, ja sam dakle, ne poznaje na dunjalku nikoga, dakle, da je znamenit i od mene, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala ukorio i rekao, sad ćeš da ideš da upoznaš čovjeka koji više zna od tebe. Kaže Musa, kako ću ga prepoznati? Kaže, putovat ćeš, pa kad dođeš <clears throat> do spoja dviju, dakle, gdje se uleva rijeka u more, ili rijeka u rijeku, odnosno rijeka u more, onaj, tu, tu će, sa sobom ćeš ponijeti ribu, mrtvu ribu. I tu će ti kad riba pobjeći. Dakle, ovo je bio prvi ders prvo je nelogično da Musa traži, dakle da Musa traži čovjeka kojeg ne zna. Ali za znanje ćeš tražiti. Druga stvar, nosit ćeš mrtvu ribu pa će te ona pobjeći. Kako će mrtva riba pobjeći? Mrtvu ribu može da ukrade ko? Mačka, je li tako ili nije? Ali ovdje je, dakle, pitanje da nauči Musa ders, da nije znanje kod Musa, nego će Allah podučiti kako ćemo riba pobjeći. I to naučit će dobar ders pješačeći kako riba pobjegne. Kaže, pa su se on i njegov Joša ibn Nun, dakle to je taj momak, spomenut ću ga kasnije, to je taj mladić koji je non stop uh, ovaj, pratio Musa alaih sallatu wasalam. Kale Musa li feta, atina gadajna lehad lakina min seferina hada nasaba. I reče Musa svome dječaku, dječak sluga onaj koji ga pratio. Kad su morali, došli i legli kraj ovoga kamena, tu gdje se spajaju, dakle rijeka i more, odspavali, ustali i otišli. Umeđu vremenu je dječak ustao prije Musa, Joša ibn Nune je ustao prije Musa. I vidio da mu iz onoga e, torbice njegove, što mi rekli ranca, jel, izlazi riba i odlazi u vodu. Pa je Allah Đelšanu mu kaže u hadisu, onaj, da je Allah Đelevala zadržao, kaže vodu, kaže kenaha kuve. Kuve se odnosi na, kako bi rekao, na pa, koliko ko, ko, ko pola. Dakle, toliko vode imala riba oko sebe, oko sebe nije mogla plivati, ali bila vod živa. Pa je Musa ustao, pa je Joša ibn Nun zaboravio i on su nastavili. A vidio je ribu Joša ibn Nun. I on su otišli dva dana putovali dvije noći. Kaže, kad se umorali, reče on svome dječaku, daj nam, kaže, ono našu onaj, hranu, umorali smo se, kaže, od ovog puta, putovanja. Kaže, e, vidi, kad ja sam nešto zaboravio, kad, tam kad smo spavali, riba kad je pobjegla u more, i... E šta vi sad radili svom slugu, dva dana, dvije noći, puti pješke? paša moj, da ne lomim olovku, treba mi pripremati dersove. Čitav, čitav knjigu završi sa ovom olovkom. Ja pišačim dva dana i dvije noći, a znanje ima svoj, vredno svoje sakur. Kad kažeš nekome, pitaj ljudi, koliko si ti, kaže, bio tam u arapskom svijetu. Bio sam u Iranu, dala oprosti mjesec i bio sam u devet godina, manje tri mjeseca. Devet godina. Allahan, znao sam, dakle govorim o sebi, ali to je bila slast, bio sam mlad. Znao sam putovati od kući do autobuske stanice nepun kilometar. 55 temperatura do 60. Ne znam kad uđem u bus šta mi je potkušlja, šta mi je veš. Dakle, sve mi izađe vama na onu bijelu odjeću. Sve se vidi. Tako sam bio šaren. Od znoja. Kad se vraćam s fakulteta isto tako, a dogovorim sa ženom, tad nije bilo ni mobitela. Kajem ženi, naspi kao vode i da se voda, šta? Ohladi, jer u kuvajtu nema hladne, nek vrela voda. Pa se hladi i čita jutro dok ja ne dojem, četiri sat, pet sati me nema. I bus, tako nekoliko mjeseci dok nisam se kupio nekog auta. Iznojiš se i godinama se znojiš. Pa te ponizi onaj šejh, pa ti onaj šejh kaže, pa te onaj kaže neznalce, pa ovaj tamo. Mi to nismo doživljavali, za ono što doživljavala naša braća koji su studirali recimo u Egiptu, gdje su i profesori, doktori ponižavali pred recimo puna amfiteatar, stotinu više učenika, svašta mu se ne govori, i ti šutiš, kućni šutiš. I našim bratu, našem bratu danas kad nešto kažeš na halki, ti ovo ono, nikad više na halku neće da dođe. Za ima svoju vrijednost, ima i ta koljena vaša svoju vrijednost što stora na, na pod, sve to ima svoju vrijednost. Ali ne može, ali odnosno ne da Allah Đelešanu svakome uspjeha da stekne i slast i znanje, da osjeti slast i da stekne znanje na halkama. Nećete vi odavde odnijeti onaj, šta, svjećanstva, nećete. Ali najmanje drugu stećete neku informaciju, neka će vam u životu valjati. Na bilo čijoj halki. Na bilo čijoj halki. Bilo gdje cijen samo osušaš i radinoga beričeta i samo, samo prisutno melekata. Pa je naučio još jedan ders. Pored očiju i pored sluge koji će ga posjetiti, niti je vidio, niti se sjetio. Hajmo, kaže, nazad. Kaže, velike makuna neba. To je, kaže, ono što smo nas dvojica, kaže, to nam, kaže, treba. Tu gdje riba pobjegla, e tu. Vraćaju se oni, kaže, Musa sjedi, kaže, čovjek, onaj u odjeći, skromno odjeć, kaže Musa, es selam alaikum. Kaže njemu Hidr, ena fi ardike selam. Odakle sto ti da se kod tebi, kaže, koristi selam. Pa je Musa naučio još jedan, još jedan ders, šta? Da se rijetko gdje govori o selam, osim kod Musa i Musa ovoga, Musa ova naroda. Danas se tu kaže kako? Šalom, jer na hebrejskom, šalom. Kaže Musa njemu, ja sam, meni kaj naređen da te pratim, da je naučiš me nešto od svog znanja. kaži njemu, ne isti, kaže strpljivo. Predaš, zavati da te prime na faks, ne iska je dobar, ne ispodoban. Apliciraš on, ne može kaj, ne uklapa se. Apliciraš on, ne uklapa se. Pa dajmo eksternu sad, eksterne ispite, pa dajmo ovo, pa dajmo, svašta nešto daje. I mi se mrštimo, mi se ljutimo. Zašto se pravi ta rešetka? Dakle, ne može svako biti ni fizioterapeut, niti može svako biti kožar, da donosi fetve, ne može svako. U Turskoj se postavi, dakle na kraju svake studentske godine, postavi se, na dakle, školske godine, postavi se ispiti svim učenicima isti. Svim učenicima Turske postavi se isti ispiti. Oni koji osvoje od 95 do 100 posto odmah i vlast izdvaja i moraju studirati političke nauke. Kod nas je suprotno. Kod nas ko osvoji od 50 do 41, ono da u politiku. Djeska je završio kao kiseljaku. Da je mene svašta pred kamerom reći. Čuju kiseljaku. Neki dan se čovjek kune, kaže, moj Jaran završio fakultet u travniku, zapitlja maraka, ne znam kaj li tri pitoš u travnika će vap. Molim. <laughs> Ta će mi. Tad će mi broj. Mogu bi samo uzeti broj, onaj, vjeru tu dužin koliki je. Da ga pošaljem do hođi, da ga ukopa. A ukopaš i državu, ba ne Oni koji od 95 do 90 uzmu medicina. Prvo političari, pa zdravstvo, i onda dole su prosvjetari i tako dalje. Napravi se raspod države, klasificiraju se studenti gdje ćeš tako studirati i moraš to studirati. Nijaš ti pravo da kažeš, hoće ja, hoće ja budem političar. Političar, političar, neko iz mase. Ne ne može. E, kaže njemu Hidr, nećeš, kaže, moći Musa se strpiti. Kaže, se teđi do inša Allahu, šta, naći ćeš, inšala, da sam ja, šta, sabir, da sam ja strpljiv. Musa sad polako pokušava da njemu dodvori još jedan ders, dakle da nije svaki učenik za učenje i da učenje traži sabor. Kaže, fentaleka, pa su, kaže, krenuli, došli su na more, popio se na jednu lađu, pitao hidr, vlasnike lađe, možemo, možete nas, kaže, povesti sa sobom. Kaj možemo, koliko je kar ništa, zato što su hidra znali kada je Hidr samo što se popio, krenuli malo umore, Hidr odvali jednu dasku i lađa potane. Kaže Musa, a čudnaka je čovjeka. On nas, kaže, povedeoše bez da nam naplati, a ti kad njima lađu razvali. Kaže, jesam ti rekao da nema strpljenja. Evo je Musa, kaže Muhammed sallallahu alaihi sallam, da je Musa kada bio strpljiv, ali ovo me je, kaže, oprostio zato što je zaboravio. Kada je bio strpljiv, kada mnogo bnika i svi naučili. Muhammed sallallahu alaihi sallam, kaže za Musa. <clears throat> kaže, jesam ti rekao da neš biti strpljen, kaže, nemoj me, kaže, ruž za ono sam zaboravio, vidim, kaže, ruž sam zapao, kaže, hajmo dalje. Kaže, Muhammed sallallahu sallam, ovo je bilo, kaže, od Musa, zato što je zaboravio, onda su, kaže, htjenili dalje, <clears throat> pa su sreli jednog dječaka, kako se igra sa djecom, pa ga hidru ubio, kaže da ga, u tefsir, kao uhvatio glavu, ovako uvrnu, ono, ko sijelcu, i djete padne. Kaže Musa, a što nevino djete ubi? A Ibn Abbas, Ibn Abbas je čitao ovaj ajet, u stvari, kad bude došao do, do, do njegovog kraja, kaže, a imali su, kaže, dječaka, a onaj dječak koji je ubijen, bio je kafirom. Tako Ibn Abbas čitao u svom kirajetu. Kaže njemu Hidr Musa, rekao ti da ne možeš se strpiti. Još jedan ders, a to jeste da nauka ne samo traje strpljenje, nego razumijevanje. Ja to počisto govorim braći, imate kod nas se pojavljuju stalno ljudi sa koji kakvim diplomama. On sad koji ima diplom, on ima zvanje dr, ima tačku posle dr, ali u glavu mu je fr. Ne, pazite nešto, ne može, ima nešto zove znanje, a drugo je fik, spoznaja, razumijevanje. Draga braćo, to je umijeće. Ne može, ne, ne da to Allah svakome. Da se postavi u različitim situacijama, da bude fakat otmjeno udar i da istinu kaže kad je za istinu prostor. Ali kad treba prešut, da prešuti. Jel Muhammed sallallahu alaihi sallam 13 godina mnogi stvari pretrpio i prešutio samo zato da se ne bi islam iskorijenio, da ga ne bi mušnici iskorijenio njega i muslimani. Jel tako bilo? Trpio sallallahu alaihi sallam. Onog trenutka uzine li levine amenu kada je dozvoljeno vjernicima da se šta? Bore en yuqatilu, da se bore mu zulimu zato što im je nepravda bila učinjena. Kažu mu Fesiri, ni jednom poslaniku nije dozvoljen rat, a da nije taj poslanik sa svojim sjedbinicima pobijedio. Pa i onog trenutka kad je Allah Đelšanu rekao, mi smo to prošli put spomenuli, kad je rekao Musa'u, kad je Musa rekao Benu Israele, Izraeličanima, uđite u svijetu zemlju, kaže, inne fiha qawmen džebarin. Kaže, ima tamo, imaju tamo ljudi jaki, gorostasi. Pa ona dvojica od vjernika rekoše, uđite, kaže, samo što uđite, kaže, on će izaći, jer je bilo njih mnogo. Koliko smo rekli da je bilo prošli put? Faraona je bilo njegove svite i vojske milioni 600 hiljada, a jevreja je bilo koliko? 600 hiljada bez djece i, žena, samo dakle sposobno, sposobnih bojevnika. Dakle, to 600 hiljada je bilo. Kad je samo uđite u svijetu zemlju, ovi će se razvijeti, neće vam ništa. Kaže, mi nećemo Musa, mi ćemo ovdje, hajde kaže, tvoj gospodar, pa se borite. A da su ušli, ne bi im oni ništa mogli, jer je Allah Đelšanu dozvolio i naredio Musa'u da oni uđu i da ih protjeraju. Tako im je bilo naređeno. Kaže, pa su nastavili, onda su došli do stanika nekoga sela, pa zatražili su ti mještana da ih nahrani. Kaže, mi vas nahraniti ne možemo. Malo je prošlo, pa je Hidr vidio, kaže, zid nagijet. Išću poslije, kaže, iz temelja, još malo pa će se srušiti. Pa je Hidr, kaže, uzio i popravio, a Musa mu reče, da se, kaže, Bog da tražio za neko, kaže, da za ovo što su na hrani. Kaže, Hada firahu bejni o bejnik. Dosta je, kaže Musa, ovo je između mene i tebe, jer je Musa postavio uslov kod drugog, dakle, drugog pitanja kad je ubije dječaka. Kaže, ako te budem još nešto pitao, kaže, slobodno mi onaj, recite, više ne mogu te pratiti. Kaže Musa, gotovo je. Ovo je još jedan bio ders, da muallim, mudarris, učitelj, šeh, može učeniku da kaže, ti nisi za halki, hajde razguli. Nis. Jer je bilo, dakle, uh, Ulema je prije birala učenike, u halkama i halke nisu ni bile posjećene, nego bilo nekoliko učenika koje je samo, recimo, Ebu Hanife, Rahmehullah Ta'ala, je pitao Ebu Jusufa i Muhammeda, zbog čega niste redovni na dersovima? Kaže, radimo, moramo da preživljavamo. Kaže, ostanite kod mene u halki, ja ću vam dati, je Ebu Hanife bio trgovac, bio bogat čovjek, kaže, nemojte raditi, ja ću vam davati. Jer je vidio da su pametni, vidio da su bistri. I Zufer, samo što Zufer volio se raspravljati, on se suprostavljao puno imamu i ovo, ovoj dvojici, dakle učenika. Pa je njemu Hidr rekao Musa, nema, kaže, više od mene i od tebe druženja. E, hajde da ti ispričam, kaže, sve ono što se izrašavalo. <clears throat> kaže, što tiče one lađi, na onoj lađi su, kaže, bili siromasko i živjela njenoga, dakle, sa, sa lađom su preživljavali, a ispred njih je bio vladar koji je uzimao svaku ispravnu lađu, za svoje potrebe, svoje ratove, kaže, pa sam ja malo oštetio, on će i posle kad on ode, on će, kaže, izvući, popravit će i on će, njima će ona ostati. A ono, kaže, dijete bilo nevjernikom i on da je narasla svoje roditelje odvela u kufr, pa kaže, meni naređeno bilo da mu odzumim život. A ona je, kaže, zid je pripadao dvojici je tima u, u gradu, nicu mogu mogli platiti meni moj nadoknadu, a da, su, da, su, da je, kaže, zid pao, razotkrio bi blago koje je sakrio njihov, neki kažu mu fesir, peti dijete Peti, dakle, peto pokoljenje, sto i više godina. Kaže, pa zbog dobrote njihova tog djeda, Allah je sačuvao za te jetime taj metak, kaže, pa sam ja zid uspravio, a on kada narastu, on će ga samo, kaže, mijenjati, on će naći to svoje blago. Pa je Musa shvatio da nije znanje samo kod njega, nego da je znanje fakat kod Allaha Đelešanu. Zatim, hadithul futun. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِ وَفَتَّنَاكَ فُتُونَ ti si, kaže, ubio čovjeka, pa smo te, kaže, izbavili iz tuge i dali smo te, kaže, na mnoga iskušenja. Sva ta iskušenja se odnose od prvoga, dakle, trenutka dolaska Musa, ali se to sam na ovaj, dakle, svijeta, mi smo to ispričali, ovo ćemo samo napraviti, dakle, a, kako da kažem, sažeti dio njegova života ili prilijed njegova života. Kao što Ibn Abbas e, kada mu je došao Ibn Žber i kaže Ibn Abasa šta znači kaže Fetenake Futuna, kad je moraš mi doći drugi dan ujutru kada ti ispričam. Kao ne možeš popodne doći, toliko je duga priča o Musa'u alaihi salatu wasalam. Prva fitna koja je zadesla Musa je da se on rodio u vrijeme kada su dakle, u, u, u Egiptu hodali sa britvama o, o, sluge od faraona, hodali sa britvama i klali svu mušku djecu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pa je izbavio Musa, <clears throat> pa izbavio Musa time što je sakrio trudnoću njegove majke, pa se nije znalo, a onda kad ga je rodila, da se ne bi našla dijete koji plače malo dijete u kući, ona ga je morala da stavi u tabut i da ga tabut nosi. Gdje ga je tabut odnio? Dakle, korpa. Gdje ga je tabut odnio? U faraonovu kuću. Kaže, pa su one tamo koji su hvatale vodu i nosile u faraonove dvore, našle dijete i prepale se i rekle, ne smijemo, kaže, otvorati ovaj sanduk, da unutra ako bio novac, kaže, kako ćemo reći faraonovoj žene da smo našla, rekla, rekla bi da smo je pokrale. Pa su odnijeli pred kada je otvorila Asija, alaiha salatu wasalam, kada je ugledala je dijete, pa je bilo drago. Pa kaže ona, kurre to ajnu li ulek. Ona je pozvala faraona, kaže, hod vidi šta sam našla, kada je vidio ovo dijete, kaže, ovo je smiraj za moje i tvoje oči. Kaže faraon, što se tiče mene, mene nije. Kaže Muhammed sallallahu alaihi wasalam, samo da je rekao imen će biti smiraj za oč, kaže Allah bi ga uputio na pravi put kad tad. A kaj nije. Pa ja vas kasnije povjerovala, a Musa, odnosno Halalte, a Faraon nije. Kaže, pa tu je taj, kaže, tu je ta bila fitna, kako će se Faraon, jer je Faraon ti da ga ubije, pa ona je rekla, nemoj ga ubijati, pokloni ga meni. Dakle, ostavi ga, ostavi ga u životu. Zatim, kad je Asija naredila da se obznani u Egiptu potreba za dojeljama, pa su doveli sve, koji god su dojelj doveli, Musa nije htio da doji ni jednu. Pa je plako pred svakom. Kaže, pa onda došla njegova sestra, Merijem, i kaže, ja ću vam naći porodicu koja će ga paziti, a vi ste zadnjeni kao otkud ti, kaže, znadeš. I ovdje, kaže Ibn, uh, Ibn Abbas, Ibn Džuberu, kaže, i to ti je bila još jedna fitna da razotkriju da je ona pripada njemu da nađu koja je porodica da, da zakolju Musa. Pa je, kaže Allah subhanahu wa ta'ala udahnuo i kaže njoj dušu i rekla je to što će ta porodica biti drago da se poveže sa faraonovim dvorom i bit će im čas da to dijete odhrane za faraona. Pa se kaže to izvukla. A onda je Musa, alaih sallatu wasalam, rastao sve dok nije došao u trenutak dvije godine jer je njegova mati ga uzela sebi, nije ga tu hrala na dvoru, uzela ga dvije godine da ga doji, pa ga je donila na dvor. I samo što ga je donila na dvor i uzeo ga faraon, a on je faraona uzeo za bradu i povuku dolje. Bile si faraon imao bradu. Nije bio golobrat. Lampir. Kaže faraon, koljte ga. Kažu što? Kaže, to je onaj san što sam usnio, da će se roditi u Izraelićanima dijete koji će me, kaže, poniziti. Evo kaj je ponizio onaj. Pa Jasija, kaže, ušla, kaže, fara, onaj faraon, ne zna on. On ne zna, on je djeto, on je maksimum dvije godine, tamo, kaže, dozvolim da ga ispita. Kaže, šta, stavi pred njega času, neki kažu onaj času datula, drugi kaže da je stavila onaj času bisera, a u drugu času onaj žeravice. Kaže, pa je molila Allaha da ga usmire na žeravce, kaj je Musa uhvatio žeravcu i gurno u usta. Pa smo izvadili iz usta i to je ostao onaj nedostatak Musa ovog jezika što nije mogao da govori, pa je rekao, gospodar moj, ja se bojim da me ulaže, utira i daj moga, kaže, brata Harun, nek me prati. Dakle, kaže, huwa afsahu minni lisalen. I u drugom ajde kaže, rid en yusadikuni, kaže, on bolje od mene priča, a u drugom ajde kaže, rid en yusadikuni, dakle, da samo potvrdi istinu onoga što ja budem govorio. Kaže, pa je to je, kaže tako, Ibn Abbas, kaže, to ti kaže taj futun, to je ta fitna u kojoj je Musa ponovo zapao, mogo je biti zaklan. Onda Musa odrasta, kada stasa u odrasta čovjeka, sretni onoga Izraeličana, kako se svađa sa koptom, pa je prišao i ubije kopta Musa, fa veke zove Musa, fa ubije, udario ga sa oba dvije šake. Neki kao da ga udario šakom. Pošto poslanici imaju snagu 40 ljudi, dakle, neminovno da, se, da je morala doći do ubijstva. Drugi dan, kad je ponovo Musa vidi ovoga, istoga ovoga Izraeličana, se svađa ponovo sa drugim koptom, kaže ti si u istinu svađalca i krene da ih razvadi. I onda ovaj Izraeličan kaže šta hoćeš Musa da ubiješ me kao što su ubio čovjeka jučer. Pa je onaj kopt otrčao i obavijestio faraonovu svitu, dakle njegove namjesnike, da je Musa ubica jučerašnjeg kopta. Onda je došao jedan čovjek i rekao Musa, savjetim te da bježiš iz grada, kaže inel mele je temirune bikeli jak toluk fahruđ inni leke mine nasrin. On se kada govara ubiju, bježi, ja te kada samo savjetim. Kaže, pa je Musa pobjegao i to je, kaže, onaj Ibn Abbas bila još jedna fitna za Musa, to jest da ga ne uhvate, da ga ne ubiju, a faraon je morao da mu sudi, jer faraon nije smio biti nepravljen u tom trenutku, to jeste odhranio ga, pa ga isti taj ubio nekog od njegova od faraona naroda, morao da mu je sudi, da iznese sve dokaze protiv njega. Onda dolazi šta? Opet fitna. Fitna dolazi u, u državu gdje nikoga ne poznaje, zatiče one dvije žene od Šuajba i napoji halaltak, čer, pravo si Napoji im stoku i one se vrate kući, kaže im otac, kako se tako brzo došle? Kaže, tako i tako. Kaže, zovite mi ga. A Musa leži u hladovini i kaže, gospodaru moj, od onog što si mi dao, ja kaže, nemam ništa, siromašan sam, umrit od glade. Dakle, put ovo gladan. Kaže, moj te otac, kaže, zove sebi da te nagradi za ono što sam stoku napojio. Pa je Musa otišao sa njom. I ona kaže od svom, kaže, babo, onaj, uzmi ga u najam, zaista je on povjerljiv, jak, kaže on, otkud znaš da je povjerljiv i jak? Jer otac pita, otkud ti ćeš znaš? Gdje to ti shvatila? Kaže, tako je podigao kamen kada je ne pojio stoku, da deset ljudi kada ne može da ga pomaknu. Druga stvar, kaže, kad smo krenuli kući, rekao je da idem iza njega i da mu kamenom pokazujem put da ne pričam što sam im fitne. E, to je bila također fitna za Musa. Kada je sljedeća fitna, jeste kad mu je ponudio kćer, Šuaj ponudio svoju kćer i ponudio da osam godina radi za njega. A kaže, ako upotpuniš deset, kaže, to je od tebe. Pa je Musa upotpunio koliko? Potpunio deset godina. Pa je mi još jedna bila fitna. Trebalo da izdrži deset godina da služi mehr. Sad kad neko rekao od nas, daći svoju kćerku da me služi deset godina, rekao, momak, daj je za koja hoćeš, ja te ne služio, paša moj. Tako li je? A neka mol da Musa radio, ali sad radio, fakat radio. Deset godina radio za mehra. Jok. Ali se on strpio. Pa kaže Allah, a, Ibn Abbas, kaže, to je također bio futun. To je sve fitne koje Allah subhanahu ta'ala iskušavao Musa alaihi salatu vesela. Nakon toga, kad se potpuno ta, to vrijeme, Allah naređuje Musa'u da, da ide, Faraon da ga poziva u islam. Kaže, gospodar moj, ubio sam čovjeka, nije bojim da me ne ubiju a i daj mi moga, kaže, brata, nek me, kaže, potvrdi istim to s onoga što, sam, što ja budem govorio. Kaže, pa su došli i rekli čuvarima e, faraona i palača, mi smo, kaže, Musa i Harun, Allahovi zaslanici, došli smo faraon da ga pozivamo Allahovu vjeru. Kaže, dvije godine su ih vraćali. Dok nisu jedan put napravili ga lampa i faraon čuo za njih, ko su ti, kaj ti, kaj puste unutra. I onda dolazi Musa, zna, dakle, zna šta je uradio, zna kako se ponio, A već mi koliko godina? 40 i otišao. 40 i otišao. Služio je tam punca. 50. Dvije godine čekao pred kapijom. 52 godine. 52 godine i hajde sad Musa u faraona. Rasprava sa faraonom, također fitna. Kaže, Musa, ti si, mi smo, kaže, tebe odgojili od dječaka, od, malo, od bebe. Kaže, pa si uradio ono što si, kaže, uradio, ubio si, kaže, jednog čovjeka od nas. Kaže, ja to što sam uradio, ubio sam jednog čovjeka. I te, kaže, što ti meni, kaže, pripisuješ, koliko si ti ubio oni od Benu Israil, koliko si ti pobio stotine, stotine ljudi i djece, koliko je umrlo ljudi pod tvojom, dakle, rukom. Isto kao što danas se pokušava prikazati, dakle, Beša Reset kao žrtva, a ubio je, dakle, milion svojih ljudi u Siriji. Kaže, pa je Allah ga stavio na iskušenje da raspravlja sa sam. Pa sljedeći trenutak dakle, fitne susret sa s kime? Sa sihirbazima. Svjetina je izašla, treba iznijeti dokaze pre sihirbaze. Kaže, kad je Musa prvi put bacio, kad tražio dokaz od njega faraon, prvi put bacio štap, štap se pretvorio u veliku zmiju. Kad je faraon se popio gore na ovaj, gore ovaj, e, naslonjača svoga e, prijestolja, kad je Musa det, kaže, uzim to u ruke, prepuse. A i Musa se prepu kad ga je Allah, prvi put kad mu je Allah Đešan naredio, baci svoj štap pitaju šta ti kaže, ovaj kaj moj štap, kaže onaj, saginjem grane stoci i kaj naginjem se imam kaj još neke druge koristi. Kaj baci, kaj kaže, fejda hi je hajetan tesa, kad ono veliki štap, kad ono velika zmija puže. Pa se prepoje Musa. Dolazi trenutak kad treba to on ne pred faraona nego svitu, nego pred čitav narod sihirbaze. Neki kao da je bilo 70, neki kao da je bilo sihirbaza na hiljade. Pa kaj, Allah subhanu tala iskušao time ali ga je opet Allah subhanahu wa ta'ala podržao i rekao, idite vas dvojice sa našim majetima, neće vam oni moći ništa. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala sa našim majetima, ja kaj čujem i vidim. Dakle, ja vidim tebe i tvoga brata, ne mogu ti oni ništa. Nakon toga dolazi trenutak kada Musa treba da izvede svoj narod, Beno Israel treba da izvede. Nakon što su od njih pozajmili zlato od kopta i pobjegli, iz Egipta, faraon skuplja vojsku od 1.600.000 vojnika i goni ih. I kaže, kad su došli do mora, mora se još ne otvara. Kad su došli do mora i polako se kupi svjetina. Dakle, Beno Israel se kupi 600.000 muškaraca s ženama i djecom. Da pretpostavimo da je bilo četiri puta više, znači da je bilo oko 3 miliona, dakle, što žene, što djeca, što oni onaj, dakle, bilo je na i kupi se svjetina, a polako se faraon približava. Kaže, kad je prva vojska, prvi vojnici došli domak, Benu Israila, onda je, kaže, Allah naredio Musa'u da udari štapom po mor, pa se, kaže, mor otvorilo u velike planine. I onda su krenuli oni tom dolinom. Kaže, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala stavio na to iskušenje da vidi da ga faraon može stići, ali da Allah neće dati. Kaže, i to je ti, kaže, bio fetenake futuna i tako smo te stavili na još veća iskušenja. Dakle, iskušenje za iskušenje. Pa onda prolazi. Pa onda izlazi na tam na drugu obalu Crvenog mora. More se sklapa i svi umiru kažu Benu Israil, a spomnio sam to prošli put, kaže mi ne vjerujemo da je faraon, kaže onaj ne umire. Dakle, šta je zla počinio kada ne može onaj umriti? Isto danas kod nas, još uvijek kod nekog Tito živi, kaže on nije. Okači ga, čini, okači ga naziv, tamo je mjesto. Da, da on, njegove mjesto da više na, visi na klinu. Kaže, pa je, pa je Musa, ali sad sam zamolio Allah, kaže, pa ispredala njegovo tijelo, u njegovim oklopima, dakle oklop koji su on prepoznavali kao njegov kao vođi, kaže pa ga je uzdiglo more, onda su vidjeli da je on umro. Zatim dolazi sljedeća fitna, mići da poslušaju Benu Israel Musa da uđu u zemlju. Pa dolazi sljedeća fitna, Musa odlazi na razgovor sa Allahom 30 dana miqat, 30 dana razgovora, pa ga pita Allah, što si, kaže Musa, uzeo lišće u usta, kaj gospodar, postio sam 30 dana, nisam ništa jeo ni pio, čujem se iz usta kaže Allah Đelešanu Musa, zar ne zna šta je mene draži mir iz postača iz usta, nego kaže onaj misko dženeta. Kaže, vrat se Musa, pa još deset dana postupam ponovo doći. Pa je, kaže, Musa još deset dana ostao, a umeđu vremenu, Benu Israil čekaju sa Harunom, Harun ih čuva kao namjesnik Musao. Kaže, pa su uzeli zlato i bacili ga u jednu jamu, kaže Harun njima, ovo zlato što ste, kaže, uzeli, ovo ste vi, kaže, nepravedno uzeli. Su on to ukrali i nisu vratili koptima. Kaže, pa ste, ne, ja, mi ćemo ga, kaže, istopiti. Kaže, kad su istopili za, zlato, Samirija nije bio Beno Israil, bio je drugoga naroda, bio je Kjafir Munafik. Kaže, pa je držao u ruci nešto, a Harun nije znao što drži. Kaže, pa i on bacio prašenje. Kad ga je Musa pitao, što su Samirija to uradio? Kaže, vidio sam, kaže, Meleka u vojsci oni kad, se, kad, se, kad nas je faraon gonio, vidio sam, kaže, Meleka i tragao je njegovih, kaže, kopita od konja. Kaže, pa sam uzeo nešto prašne, dakle, sihr je pravio, i bacio sam, kaže, u ketalke se volet lejnefsi. Tako mi kaj moja duša učinila, a ja kaj napravim njima njihovog boga. Kaže, pa se on pretvorio u tele, imao je rupu ispod repa i rupu na njušci, kaže, kad vjetar ušao, izgleda kao da, da muče. Pa se on podijelio stranke, Samirija rekao, ovo vam je vaš gospodar. Musa je, kaže, izgubio svog gospodara, 30 dana nema ga, ne vraća se. Dakle, on je zalutao, evo vam vaše, kaže Boga. Kaže, šta je Bog, kaže, ovo zlatno tele. Kaže, pa se podijeli Bene Israilu u skupine. Neki koji su trebali da vjeruju u to tele, drugi koji nisu prihvatali, koji se čekat ćemo Musa, treći tako da je podijeli se u skupine, a onda, kad se Musa vratio, zatekuje da obožavaju tele, pa je bacio one ploče na kojima su bili pisani zakoni. Šta se desilo sa pločama? Maša. Ništa. Ehl Kitabi je kao da spukle, a kod muslimana nije spukle. Sve spoče ostane sačuvane. Svi propis koji je Allah propisao njima i to na kvalitetnom dragom kamenu, onaj kaže u Fesirim Kefir kaže da ploče nisu pukle. Kaže pa je Musa opet zapukli. Pa je onda Musa morao da skupi od njih 70 ljudi da odu kod Allaha da razgovaraju, straž da čuju Allaha kaže ti pričaš sa Allahom, i kaj ništa ne prije, hoću mi da pričam, hajte kaže sa mnom. Pa 70 ljudi poveo na Mikat da traže, su se sa Allahom, da traže te obu. Kaže se pa Allah, Želešanu, zatresu, a uzeo najbolje ljude među njima, najbogbojazniji. Pa je kaže Allah, zatresu zemlju i uzdigao, kaže planinu, jer hamkila, uzdigao planinu iza njih. Kaže gospodaru da si htio, uništio bi nas, kaže sve prije nemoj ne kaže, ništa za ono što su malo umnici među nama uradili. Dakle, oni što su obožavali tele, nemoj ništa ove ljude. Kaže, pa ime Allah subhanahu wa ta'ala opet je Allah stavio na iskušenje. Kaže, pa su rekli Musa, mi ne razumijemo ti kaj pričaš s Allahom i kaj čujemo, ne razumijemo. Kaže, gdje da vidimo mi Allaha? Kaže, pa svi pomrli. Udario ih je grom, munja i sve ih spržila munja i pomrli su. Pa kaže, gospodar moj, da ih živi, tako da je taj Allah subhanahu wa oživio. Dakle, Allah im ispunjavu, dove Musa, ala i sallatu wasalam. Nakon toga dolazi, <clears throat> dakle, fitna, da su protirani 40 godina, jer im je bilo naređeno da uđu u svijetu zemlju kako? Saginjujući se ničice, padu na seždu, zahvale se Allahom i kažu gospodaru, prostav naše grijehe i da uđu unutra. Oni su sjeli na stražnice i ovako su lazili. I govorili su pšenca, pšenca, pšenca, pšenca. Nisu jeli, jel hitta i hinta, treba se reći hitta, hut, anna, zunub, oprosti na naše grijehe, oni su govorili hinta, hinta, hinta. Nisu htjeli da kažu šta, oprosti nego šta, pšenca. Kaže, pa i Allah subhanahu ta'ala protira u 40 godina da nemaju svoje zemlje. Takozvani tejih. Dakle, bez nađe i bez nađe, dakle, nisu imali gdje da budu. Kaže, pa su ispatili. A onda je Allah subhanahu ta'ala počastio što im je poslao prepelice i manu, dakle, vrstu onaj slatka, što bi zadovoljavao njihove tjelesne potrebe i meso za proteine. I imali su kamen sa četiri strane, na svakoj strani po uh, tri onaj, uh, izvora, tri otvora i kad bi mu se udario na taj kamen, nije bi voda potekla. Držali su ga na jahavci. Gdje god krenuo ima i taj kamen, iz njega voda izlazi. Kaže, pa im je sve to dosadilo. Pa je Allah subhanahu tala, dakle Allah im stavio na iskušenje, a Musa je to sve podnosio. Dakle, oni su trpili prije, a lopije su bili nezahvalni prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim također priča vezana za Musa, alaihissalatu wasalam, jeste priča o Karunu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala inne Karune kana min qawmi Musa fa baga alayhim. Karun je bio od Musa onara, to jeste bio je njegov amidžić. Amidžić od Musa alejhi salatu vesselam. Ali ga Allah subhanahu wa ta'ala iskušao, dakle onaj time što imao mnogo imetka. E, bio je bogat. Katade kaže bilo mu ime Nur, i kaže lijepo je učio te vrat. Ali je Allahov, dakle neprijatelj se pokazao kao što je bio dakle neprijatelj i sam Samirija. Pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala zaveo mnogo, mnogo imetka. Neki kažu da je bio hemičar, međutim Ibn Kathir kaže to nije tačno, jer hemija nema veze sa zlatom u smislu dakle, da prikriješ stvarnu materiju zlata. Svako onaj ko radi sa zlatom otkriće šta je zlato, a šta je pozlata. Drugi kažu <clears throat> da je poznao veliko Allah, veličanstveno Allahovo ime, kad god bi šta proučio neku dovu sa tim imenom, Allah mu ispunio žede, kaže mi kefir, to nije tačno, jer ismu l'azam, kafir me ne pomaže, Allah njima te dove neće odazivati se na njih. Kaže, <clears throat> pa se uzoholio do te mjere da je potplatio neku rospiju dakle, u narodu i rekao izađi pred narod i reci da te Musa silovu i da se od njega ostala trudna. Kaže, pa izašla i rekla, Musa me silovo, imam ka njegovo dijete u stomaku. Kaže, pa je Musa izašao i rekao, Allahom te zaklinjem, reci istinu šta je bilo. Kaže, Karun mi je platio da te osramotim pred svjetinom. Kaže, gospodar moj, uništi ga. Pa ga je Allah subhanahu uništio. Drugi kažu, dakle druga predaj kaže, kao što stoji u hadisu, od Zuhira Salima, ono svog oca da je poslanik sallallahu sallam rekao, čovjek je, kaže, izašao ohol među svoj narod, sa dugom odjećom, dakle da mu se odjeca vozi iza njega, kaže pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala u zemlju i on se kaže u njoj vrti sve do njega dana. Ovako stoji kod imama Buharije. Također, kaže se da je e, Karun izašao među svjetinu na dan veselja na Vašar i rekao ja sam najbogatiji zato što sam pametan. I Allah je znao da sam pametan, pa mi je Allah zbog moje pameti kada je dao ovo bogatstvo. Kaže, pa se uzoholio, a onda je Musa rekao, Allah uništi ga. Jer je prozvao Musa i rekao, pogledajte Musa, ja sam, kaže, bolji od njega. Ja imam, kaže, metak, on nema ništa. Kaže, pa Musa rekao, gospodar, uništi ga, pa ga Allah subhanu ta'ala uništio. Kaže, pa izašao svo, sa svom svojom svitom, a riznice njegovih ključeva, ključeva je nosila, nosila bi skupina ljudi, kažu, i do 70 deva je njegove ključeve nosilo. Toliko imao riznica Pa ga je, kaže Allah, i njega i njegovo zlato natjerao u utrobu zemlje i on se vrti do sudnjega dana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ لَهُ مَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Nije bio niko da mu pomogne, niti on mogu mimo koga od Allaha pomoć zatražiti, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala uništio. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle to je priča za sebe završena. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: nemojte me, nemojte mi davati prednost nad Musaom. Ljudi će, kaže, unes, one svijese na sudnjem danu, pa ću biti, kaže, prvi koji će doći svijesti. Kad ono, napipam, kaže, Musa, kako se drži za stu barša. Ne znam. Je li, kaže, prije mene pa u nesvijest pa je došao, ili je to, kaže, bio onaj sajka kad je rekao gospodar daj da te vidim pa ga je onaj grom odnosno svjetlost ga je opržila, pa je Musa pao u nesvijest, kada je, treba, kada je tijelo da vidi Allah Đelšan. Kaže, em džuzije bi sakati tur. Ili kaže, onda na turu, kad ga je Allah onesvijestio, da mi je to bilo onaj za to. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, spomenu u knjizi Musa, on je bio iskren, bio je poslanik, bio je vjerovjesnik. Mi smo ga pozvali sa strane tura, sa desne strane tura, i mi smo ga, kaže, prizivali sebi lijepim glasom podali smo mu svoju milost i njegova brata Haruna kao vjerovjesnika. Zatim Allah subhanahu Tala kaže O Musa, i reče O Musa, ja sam te odabrao na svim ljudima sa svojim, sa svojom poslancom i mojim govorom. To jeste govorio je sa Allahom te bareke ve ta'ala. Kaže Ebu Hureyre radi Allahu anhu, Allahom poslanih sada se nam je rekao Musa je bio stidljiv čovjek, pokrivao je svoje čitavo tijelo da mu se nije vidio osim šaka i lica. Kaže, pa su ga Izraelićani sramotili i govorili su, ne krije se osim zato što je tijelo mu ružno, dakle nesavršeno tijelo, te ovo, te ono, i čak su govorili vriđali s njegovom muškost, dakle ima malu muškost. Kaže, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala htio da očisti od toga. Jednog dana kad se Musa kupu, sišao je u rijeku i kada je htio da izađe da uzme i odjeću sa kamena, Allah je naredio kamen, pa se kaže kamen uzdigao toliko da ga on nije mogao dakle, da hvati kaže kamen išao ispred njega, Musa trčao iza kamena. Go! I ušao u najveću grupu Benu Israila. Kad su on vidjeli šta je, da je muškarčina i da ima lijepo oblikovano tijelo, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ovi koji vjerujete nemojte biti poput onih koji su vrijeđali Musa, feberehu Allahom ima kalu, pa ga Allah očisti od onoga što su tvrdili za njega. Pa su vidjeli da je savršenstvo tijela poslanik i ljepota. Ukena inda Allahu veđiha, a kod Allaha je bio ugledan kaže pa je Musa udario kamen, kaže po sam sam sam tri, 4, pet puta i dan danas, kaže, kad naš taj kamen našli na njemu tragove. Na tome kamen. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam, na večer kad sam otišao na Isru, to jeste na nebesa, na, šestim, na šestom nebesu, Džibril mi je rekao, ovo je Musa. Pa sam ga poselamio, on mi je odazvao na selam i rekao je, dobro došao vjerovjecnik, dobar i dobar brat. Kaže, kad sam prošao kraj njega, zaplako je. Kaže, što Musa plačiš? Kaže, Allah je momka poslao iza mene, ući će u, u džennet sa više svojih sljedbenika, sa svojim umetom, nego što će ući od mog umeta. Dakle, došao si posle mene, a ućeš u džennet i ti i tvoji sljedbenici, bit će vas više. Kaže, također, da je Musa te noći, dakle, kad je Muhammed s.a.v. odšao na, na nebesa, svaki put kad bi Muhammed s.a.v. odšao na nebo iz sedmog neba prema Allahu, Musa ga je vratio i rekao, vrati se gore, traži nek te Allah smanji broj namaza. Momka i narodu je bilo naređeno, kaže, nisu mogli. Kaže, poslanik sallallahu alaihi sallam, neka, kaže, Allah nagradi za nas, za sve, za čitav ovaj naš umet. Kaže, poslanik sallallahu alaihi sallam, u hadisu od Ibn Abasa, pokazani su mi narodi, pa sam, kaže, vidio veliko crnelo na horizontu pa je meni rečeno, kaže, ovo je Musa i njegov narod. Kaže, pa sam pogledao drugi put, a ono još veće, kaže, Muhammede, ovo je tvoj umet. To jeste, bit će više sljedbenika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, onaj od Musa. Ibn Abbas kaže, da je Allahom poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, prolazio kroz Vadi Lezrek, plava dolina, pa je pitao, koja je ovo dolina? Kaže, Allahom poslanik, ovo je plava dolina. Kaže, gleda Musa, Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, kaže, gleda Musa kako se, kaže, spusta sa sanije, odlazi sa telbijom da obavi hađ Allahom Đelešanu. Dakle, Musa je obavio hađ u Mekiju. I što se tiče njegove smrti, <clears throat> Ebu Hureyre kaže, Allah Đelešan naredio Meleku smrti da ode Musa, da mu dušu uzme. Pa ga je Musa u šamari izbio oko. Kaže Džibri, odnosno halalte, Melek smrti je došao, Allah Đelešan, kaj gospodar moj, kaže, poslao sam me rob koji neće smrt, neće da umri. Kaj udario mi okom izbio, pa mi je Allah subhanahu ta'ala ponovo oko vratio, stvorio mu oko njegovo. Kaže, idi mu i reci mu. Musa stavi, kaže, ruku na kožu od uh, onoga vola. Koliko bude dlaka pod šakom, toliko ćeš kaj godina još živjeti. Kaže, Musa, onda, kaže, moram onda doći uzeti. Kaže, ako ću uzmeti, uzmaj, kaže, sad. Jer Musa nije od istog trenutka tio da umre. Ovdje se puno tih hadisi ponavlja, isti hadisi, ja ih neću, dakle, onaj, stalno ponavlja. Nakon Musa alaih sallatu wasalam, nakon što je Musa alaih sallatu wasalam umro, Allahom poslanih sallallahu alaih sallam je spomenuo dakle, mjesto njegovog kabura, E, nakon njega dolazi Joša ibn Nun, to je onaj momak koji smo spominjali malo prije u Ithalele Musa ili Fetaka, Musa reče svome dječaku, ona je također, kad su, kaže, prošlo, on reče svome dječaku, kaže Allahom, poslanih sallallahu alaihi sallam, to je bio Joša ibn Nun. Joša ibn Nun, za njega se viži, možda ste nekad čuli, onaj, pripadao jednoj skupini iz e, stavnika Samuri, Samure, pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao vjerovjesništvo i ti stanovnici Samurej ne vjeruju ni u koga nakon Musa ali sallallahu alejhi da je dobio objavu osim Joša ibn Nun. Ne vjeruju ni u Isa ali sallallahu ni sve oni poslanici koji su došli poslije Musa. Kaže Joša ibn Nun je osvajao palač po palač, grad po grad, pa je osvojio 70 različitih gradova. I u petak pred Akšanom, je došao do gradina, dakle do zidina jednog grada i kaže on suncu, naređeno ti je, a i je naređeno. Gospodar, kaže moj, zadrži ga samo da ih kaže osvojim. Kad je pala zadržao sunce, toliko vremena da je još Ibn Nun osvojio taj, taj grad, grad. Pa je onda nastala kad? Akšan je nastala subota i onda su morali da stanu jer je im bilo zabranjeno subotom da ratuju وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد سائم تيم سوزرش البريك و موسى عليه الصلاة والسلام إن شاء الله ميتوا تك بوست رمضان أنا يا ناس أصلا إن بايرم كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصف تأتي